na kraju hoću da, da spominim, a to je da ima jako, jako lijep savjet koji je imam Ahmed, Ahmed ibn Hanbel rekao svome sinu, dao e, kao vesijet svome sinu kada je htio da se oženi. Pa mu je rekao, jel, ja e, znači ovdje sad ne mogu sve detaljne njegove riječi navoditi, uglavnom on je rekao, jel, moj sin, jel, da bi ti stekao sreću i zadovoljstvo sa, e, u, u, u ženitbi, u braku, Kaže, ja te savjetujem sa, sa narednih deset, e, e, savjeta, deset osobina, uh, deset karakteristika koji ako ih bude čuvao i vodio računa o njima, kaže, naći ćeš zadovoljstvo i sreću u braku. Pa kaže, onda je naveo to prva stvar, kaže, taj prvi savjet. Kaže, ovo je jako zanimljivo, vjerujte ja kada sam čitao, mene pogodilo, moram priznati. Uh, jer zasnovano naravno zasnova je na, poz, na poznavanju šerijskih tekstova i na iskustvu, životnom iskustvu. Kaže, znači ima mame svome sinu. Kaže, fejna nisa e, bibne delal, o e, bibne, kaže, tasrih bilhub. Žene voli, žene voli da im se otvoreno i jasno izrazi ljubav. I kaže, fela tebhal ala zavđetike biralik. I nemoj biti škrt prema svojoj supruzi po tom pitanju. Kaže, ako budeš krt, kaže, napravit ćeš između sebe i svoje supruge pregradu, prepreku. I stvorit će se suhoća. I stvorit će se mahana nedostatak u vašoj ljubavi bračnoj. Što naravno vodi jel, u razdor i što vodi u e, razmirice, neprijateljstvo i tako dalje. Opet naglašava, znači, ima mame prvi savjet koji je dao svome sinu, je rekao E, kaže e, žene voli da im se otvoreno iskaže i izrazi ljubav. Navodno u braku ovdje govorimo, jer ne govorimo ovdje mimo braka. E, znači, ako to kaže ne bude, ako budeš krp na po tom pitanju, znači stvorit ćeš između sebe i svoje, supruge prepreku. Drugi savjet koji daje imam Ahmed svome sinu kaže, kaže, zaista kaže žene, mrze i preziru, kaže, ređule šedid il haz. Žestoke, žestoke e, i grube muškarce. Kaže, وَيَسْتَحْدِمْنَ رَجُلَ دَعِيف lejin. A kaže, E, počinje sebi i učinje svojim slugama suprotno tome. Znači muškarca koji je blag, a slab. Znači, ne ti voli ove, ove žestoke, jake, grube, a, kaže, a one ako im dođe u njihove ruke onaj koji je slab, blag, a slab muškarac, kaže, ona on, onda učinje od njih slugu svoga. Naravno, mi ovo imamo u praksi, mi nam je to poznato, ali jako zanimljiv savjet, jel? E, I šta, šta, dalje kaže, u nastavku ovo kaže, kaže, feđal li kulli sifeti mekane. I e, kaže, i kaže, učini za svaku, za svaku osobinu, kaže, nađi njegovo, njeno mjesto, kaže. Jer kaže, to će biti Kaže, ed'a hubbi Kaže, i to će biti, kaže, bolje za, za vašu međusobnu ljubav i kaže, e, više će, e, više će goditi vašim, vašim jel, mirnom, e, smirenom i normalnom braku. Šta to znači? Imam Ahmed savjetuje sina da bude između ovog dvoga. Znači da ne bude muškarac koji je žestok, znači odlučnost ona nenormalna, ludačka, koja ruši sve lomi pred sobom, niti da bude slabić. Slabić, potpuno blag, koje, koje njegova žena stavi pod svoje noge nego da bude sredina između toga dvoga. Znači, da, da, znači, zna se šta je sredina između toga, da, da, ne, da, da, ne, da ne navodimo to riječima. sljedeći savjet koji daje ima Mahmed svome sinu kaže, žene kaže, zaista žene voli, kaže, E, voli od svoga muža ono, kaže, što muž voli od nje. Pa je naveo šta? Kaže, to je, kaže, tibul kelam, lijep govor, lijepu riječ. Kaže, husnul menzar, lijep izgled. E, One zafate i čistoću odjeće i kaže, tibi rahe i lijep miris zaista ovo svaki muškarac je voli kod svoje supruge, da ona znači e, da, da, lijep, da, lijepo, da, se lijepim riječima obraća prema njemu, da lijepo izgleda izazovno, privlačno, prelijepo, e, da je, da je čista, da je uvijek čista, bez obzira što očekuje od nje da sve živo radi, ona će opet da bude uvijek čista i spremna za njeg i da, da miriše uvijek, znači da ne osjeti od nje neki e, nelagodan miris. Kaže, kao što muževi vole kod žena to Kaže, tako, e, tako i žene vole kod svojih muže, Odnosno, znači, savjetuje svome sinu znači, da, da, da, da se prema svojoj suprazi obraća, e, lijepim riječima, da lijepo izgleda, da uvijek nastoji da lijepo izgleda pred njom, e, da bude čist i da miriše pred njom. U svakom stanju, znači, što, što je moguće više i bolje. Naravno, ovdje su izuzeci određeni postovi kad se radi i tako dalje i o tome ne govorimo. Peti savjet koji navodi imam Ahmed svome sinu, kaže, vrlo zanimljivu stvar, kaže, zaista je kuća kraljevstvo ženska, kraljevstvo žena. Kaže, žena osjeća u svojoj kući da je u svome prijestolju. Ona je tu gospodarica i kraljica. Kaže, čuvaj se da ne narušiš njeno kraljevstvo u kojem ona živi. Kaže, i nemoj, nemoj sebi dozvoliti da je skineš sa njenog prijestolja. Jer kaže, ako tu uradiš, kaže, neprestano ćeš se, kaže, neprestano ćeš vršiti borbu protiv kraljice i vlasnici svoga prijestolja. E, odnosno, to će te odvesti u neprijateljstvo i narušit će vaš normalan život u kući. Odnosno, ja sam razumio iz ovog njegovog savjeta da u stvari e, muž ženi treba treba dati tu, tu priliku i počast da se ona osjeća takvom u kući. U stvari ona većinu života provodi u kući. Jel? I ako ona tu kuću ne može uh, urediti kako ona hoće i uh, da ona svoje prijestelje ne, znači ne ponaša, ne može se ponašati u njemu onako kako se ponaša onaj koji je koje je na prijestolju, znači glavni u svome mjestu, znači time se narušava i e, ni podaštava njena ličnost i njena osoba i sve ono što, što nju čini kao takvom. I ovo je, znači, ovo zaista što je rečeno, ovo, je, ovo nije zasnovano na nekim širijskim tekstovima, ali ovo je činjenica. E, I ovome muž treba voditi računa. Ovo ja, pazite, neko će reći sada, mogu supruga, pa dobro, ove stvari koje govoriš, ovo trebaš reći našim muževima, a ne nama. E, ove stvari se mogu dostaviti, jel, muževima i preko vas, a vjerojatno će i mnogi čuti ove stvari. Zaista su e, jako zanimljivi, jako lijepi savjeti koji su protkani kroz životno iskustvo i zasnovani su mnogi na šerijatskim tekstovima. Šesti savjet koji navodi ima Ahmed svome sinu, sad završi, znači imam tih deset savjeta, završio sa time, neću, neću uspjeti da navedem savjete koje jedna od majki dala svoje čirke kad su davala, nećemo imati vremena. Šesti savjet koji navodi ima Mahmed to, kaže, kaže da, kaže, zaista žena uh, voli, kaže, da pridobije svoga muža normalno, ovdje govori o normalnoj ženi, znači, žena, znači normalna žena voli da pridobije svoga muža. Kaže, a istovremeno kaže, vola tahsir ehla, a ne želi da izgubi svoju porodicu, mislite na oca i majku, ili na brata i na sestru. Kaže, pa kaže, čuvaj se, imam Ahmed kaže, kaže, čuvaj se toga. Čuvaj se toga, kaže, da ne, da ne staviš sebe na istu vagu, na istu vagu, znači, e, kod svoje supruge, kao što su na toj vagi njeni, e, njena porodica, njeni najbliži, otac, majka, sestra, brat i tome slično. Odnosno, znači, e, nemoj, e, kaže, nemoj sebe dovesti u tu situaciju, kaže. Ima entevo, ima ehlo. Da ima, znači, da, da, da ili si ti kod nje, da postojiš, ili njena porodca. Ili samo da tebe sluša, tebe cijeni, a da njih zaboravi, okrije njima leđa, ili, ili da njih, a da tebe zaboravi. Znači, nemoj sebe dovesti u tu situaciju. Znači, vodi računa o tome da njena porodca ima mjesto kod nje i da ona mora, znači, da, da, vodi, znači, da izvršava i tu obavezu, znači održavanje rodinske veza prema njima i da ne stavljaš znači, na tu situaciju ili ti ili oni. Bez obzira znači, koji tu nesporazum među njima bio. Jer takav, kaže, takav, takvo opođenje prema supruzi, kaže nam, e, poremeti će normalni dnevni život, a ne cjelokupni jel, bračni život. Sljedeća stvar koju navodi Imam Ahmide kaže da e, ne zaboravi, kaže sine moj, kaže da je žena kaže stvorena od krivog rebra, kaže, a vrlo, vrlo zanimljivu stvar nastavku kaže, وَهَذَا سِرُّ جَمَالٍ فِيهَا Kaže, a to je tajna ljepote u ženi. Allahu ekber. Kaže, Allah je stvorio, znači, od krivog rebra. I e, to, e, ta osobina žene se, znači, e, očituje u određenim stvarima u toku bračnog života. A kaže, kaže tajna ljepote kod žene je baš u tome što je takva stvorena što, je jako zanimljivo, što je zaista tačno. Znači, najbolja, e, najbolja žena je ona koja je najženstvenija, znači koja ima ovu osobinu. Žena koja, e, koja uzme muški osobina, ona više nije žena i postaje muškobanjasta. A tu po islamu je svakako je to pokuđeno ili prelazi u haram za situacije. Kaže, i naslov, koji ima kaže, kaže, tajna. Kaže, e, tajna po kojoj žena e, biva privlačna kaže, je baš po tome što je ona, kaže, takva stvorena. Što je takva stvorena. Znači ima tu žensku prirodu. To je ljepota kod njih. I kaže, ima man, kaže, se hada ajben. I to nije mahana kod njih. I to nije mahana kod njih. Kaže, i ono, znači, što je, što je učinjeno, ono od čega je ona stvorena, kaže, ta, ta iskrivljenost u stvari njen ukras. To je ženin ukras. Eh, iz toga dalje nastavlja, kaže, eh, eh, kaže fela tahmin i nemoj da to zloupotrebljavaš, da, da to upotrebljavaš protiv nje, tu stvar. Ako ona, kaže, u nečemu pogriješi, pa da na nju, jel, da, jel, što kaže, jel, da svu krivicu svališ na nju i da, i da zbog tih stvari koje se dešavaju, on je zato što je takva po prirodi, Znači, da, da, da, ti se, e, e, znači, da ti sebi dozvoliš da u stvari to bude razlog, da to bude razlog u stvari da, da je ti slomiš, pokušavajući da nju izvedeš iz njene prirode. I ako to uradiš, slomit ćeš je kao ženu i to će vas, kaže, odvesti u talak, kao što je došlo u, u hadisu vjerodostojnom nego kaže, jel, e, u nastavku, jel, e, duži malo govor, nego podnosi tu, e, tu njenu krivinu. Znači, te određene stvari negativne koje dolaze zbog njene ženske prirode, tu podnosi, ali kaže ne prepušta je tome, vrlo zanimljivo, znači, kaže ne prepušta je tome da ide u krajnost jer će onda postati nenormalna. Ali kaže, podnosi tu stvar i, znači, i popravljaj, znači. Ne idi u krajinu da to pokušaš ispraviti, ćeš je slomiti, ali kaže, iskoristi taj, e, tu krivinu i uživaj u nju kao ženi, kao ženskoj prirodi, a kaže, ne da ideš ni u jednu, ni, da, ni u drugu krajinu. Nadam se da se oko ovog razumijem. Dalje što kaže ima Ahmed e, svome sinu, kaže, kaže, zaista su žene, po prirodni stvorene na tome da imaju kufrul ašir. Odnosno, da negiraju dobro koje muž čini prema njima. I to je došlo u poznatom vjerodostojnom hadisu, da je poslanik sallallahu alejhi sallam rekao hadis znači mutefek alihi da kada, su, kada je rekao jednom prilikom da je vidio u džehennemu da je najviše stanovnika u džehennemu da su žene pa je pa je upitan zašto je to tako, kaže zbog, jedna glavna osobina zašto, zašto toga, zato što žene imaju kufranu lašir. znači kufr, negiranje, negiranje, ašir to je, znači, to je, to je brak u stvari e, i dobročinstvo muža, muž u stvari. Znači dobročinstvo koje čini muž prema ženi, one često e, negiraju, odnosno to je došlo u tekstu hadisa pojašnjeno, jel? Kaže, kada bi njoj radio cijelo vrijeme činiš joj hajr, i kaže, jednom je nešto prekineš, ne kaže, ti meni nikad nisi valio, nisam nikad ništa uradio. I ovo često dešava, jel? I ovo su mnogi od nas, ovi koji su duže godine u stažu, u braku, doživjeli. E, ali, znači, to je pojašnjeno hadisu i to je pojašnjeno priroda tog ponašanja. A šta želi ima Ahmed da kaže svom e, sinu sa ovim, e, sa ovim savjetom, vesijetom? Kaže, naravno je spomenuo što sam ja spomenuo u hadisu, kaže, ako nju cijelo vrijeme prema njoj, kaže, jel činiš hajr, e, kaže, a jednom kaže nešto ružno, ponjevno da to je ružno, kaže, ona ti kaže, e, kaže, mala džetu minka hajr, kad nisam o tebi nikad hajre, nikad nima, ali nisam nikad valjao, jel? Što se često jel deši kod žena, kaže, nemoj, kaže, imam Ahmed svom sinu, kaže, wala jahmilenneke hadal huluk, ala en tekreheha, van tenfar minha. Kaže, nemoj da te ovo njeno ponašanje navede na to da je zamrziš. Da je zamrziš. Niti da te to odvede da, da imaš odbojnost prema njoj, da se potpuno otkriješ od nje. Kaže, i onda je spomenuo ono što je došlo u kuranskom majetu Ili, ili, ili, što je došlo u hadisu vjerodostojno. Kaže e, wen karihta mina holokan. Ako neku stvar prezireš kod nje, nešto što ružno radi, kaže radite mina gajraha, kaže zadovoljan sa nečim drugim što, što ispravno, uspješno radi, što bolje od tebe uradi. Prema tome znači ima, ima pozitivni, ima negativni stvari i čak smo o tome obaviješeni, to, na to smo pozoreni i treba se uskladiti prema tome devetu stvar koju navodi, jel, e, koji navodi Imam Ahmed, e, ja ću samo prepričati, a to je, kaže, e, treba, moj sin kaže, razumi da žene prolaze kroz stanja slabosti i, i psihičke slabosti. i kaže zbog toga, zbog tih stvari Allah Žešanu je kaže, naravno naravno se misli na hajz, jel? Prvenstveno na hajz kaže, E, e, ili nifas, jer u tom stanju je, kaže Allah e, znači oslobodio da, da klanja namaz i u tom stanju Allah šanu oslobodio da, da, da posti, pa kaže ako je Allah znači, dao, dao takve olakšice ženi, pa i ti razumi njeno ponašanje u takvom stanju, znači prijeđi preko ti nekih njenih, njenih grešaka, loših, ružnog ponašanja prema tebi u takvim stanjima, jer ona je po prirodi prolazi kroz takva stanja. I deset stvar koju spominje Imam Ahmed, Kaže, znaj, kaže, znaj da je žena, kaže da je žena, kaže esire tu da je žena zarobljenica kod tebe. E, Kako, e, to je došlo naravno u hadisu e, vjerodostojnom. Kako se misli da je žena zarobljenica kod muža? Zarobljena znači u kuću. Ona je bukvalno kod zarobljenica, ona ne može izaći bez dozvoli, treba da izađe, e, oko nje je jaka, velika straža, e, sve bdi nad njom i tako dalje. Znači ona je poput neke zarobljenice, kaže Ferham esreha oteđavaz andafija i kaže budi milostiv prema njenom zarobljeništvu i kaže prelazi preko njenih e, slabih tačaka i slabosti, kaže E, e, tekun leke hajre metain i bit će ti ona najljepši užitak. bit će ti ona najljepši užitak i, ono što možeš naći na dunjalučkom životu. Ja bih s ovim završio. Spanak Allahum ebu